infanoi restu ce la mangio tablo. En la moderna vivo stilo, oni parolas rapide, informigas rapide, veturas rapide, pensas rapide, cae oni mangias rapide. Shainas che la tutta mondo urgias. Uno el la sequoi de tia tendenzo estas tio, che familioi iam ne ofte sidas ce la mangio tablo dum suffice da tempo por agrabla convivado cae babilado tranquila cae educa por infanoi. Granda perdo. Multae faculoi assertas che la familia considado por mangio estas grava momento qui u pli fortigas la amain relatoin. Tie onicun dividas plezuron kai sentoin. Se oni perdas tion, tiam oni perdas ancau valorain ocasoin dialogi kai pli ricigi la vivon. Ien celcai avantagioi de tiu antiqua cutimo cion oni nun tempe pli cae pli flanken lasas. Gi instigas al saniga nutrado, gi transdonas felicia in momentoin, gi favoras familian etoson, gi transdonas apogon al homoi kiwi cuiras, gi construas bonan emotio memoron. Eble tiai conceptoi aspectas iom romanticae cae malprecisae por la adeptoi de la objectiva moderna vivo stilo. Por citiui, ni do presentu tre practican esploron, publicigitan en aprilo 2023 en Mond Fama Medicina Revuo. Sciencistoi en la Universitato de Mannheim cae de Instituto Max Planck concludis post detala studo che se infanoi restas dum sufficia tempo ce la tablo tio eble igas ilin mangi pli da vegetajoi. Ili organizis teston en kiu kvindec paroi da gepatroi mesa agio kvardec tri iara, cae gefiloi mesa agio iara, partoprenis en tipe germana vesper mangio. Oni proponis panon, viandajoen, cae fromagioin, crom fructoi cae legomoi trancitai ie ne grandai pezoi. Restinte ce la tablo dum nur pliai dec minutoi, do entute tute dum tridec minutoi, la infanoi mangis mezume pliai cent gramoin da fructoi cae vegetajoi. Tio respondas al unu pomo au al unu illa recomendatai ciutagai mangioi. Ciar ili ne mangis pli da pano, viandajoi cae desertoi, tial la esploristo starigis la hipoteson che etai pezoi de fructoi cae vegetajoi estas pli facile mangeble, cae do pli allogai al infanoi. Restas demando ciu ni devus iom malurgigi la modernan vivon, almeno favore alla sano de niai infanoi?